Siempre con la seta no somos salseros. Ya Susan soltero. Dijo que te va a haber aguacero. Usano como tú, yo no los tolero. Ah. Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don mal, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, eh, Y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, cabrón, no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, no te quedan balas. Yo siempre picheo, rol otra vez. Yo siempre picheo, rol otra vez. Yo siempre picheo, rol otra vez. Yo siempre picheo, chambea, ala, cabrón, no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, no te quedan balas. picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow Stone Cold. What? Saqué 1200 y me puse una con Tú Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión, a saber meterla. A tu mujer en cuatro voy a ponerla. Chingando y fumando un pato de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No es en la villa, cabrón, es moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chido, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de 100. Tratando de matarme han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rata y 50 Yeah, yeah, yeah. Bam, bunny, baby, A A los que... Nosotros somos la nueva religión. Dice la Luyan. Mambo